Sonra Buxar Rəhmullah buyurur, bəb, fadlı təhzir ilə zahır. Zöhrə tələsməyin fəziləti, yəni zöhr namazdan. Burada Rəhmullah e, Abu Hureyra radiyallahu anhın rivayətini gətirir ki, bəs Peyyambər salasın buyurur, bir kişi yolunda gedir və görür ki, bir ağac budağı cəmaatın müşatlıq edir, cəmaatın yolundadır və, və götürür, qoyur qırağı. Və Allah subhanətə alə onu bağışlayır o günahına. Yəni, o anəndə günah onu bağışlayır bütün günahına. Və ümumiyyətlə, bu məsələ imanın alamətlərindədir. Yəni, imandandır. Küçədə bir şey görəndə, yəni, İslam küçələrin təmizliyin, ümumiyyətlə, şəhərin, kəndin, Təmizliyin, hələ o onda olası bundan qala danışıb. Küçələrin təmiz olması, insanların necə küçədə gedməsi, necə danışması, necə hərəkət etməsi. Şəriət bu məsələləri onda olası bundan qala bəyanlayıb. Hansı ki, onu bu yaxınlarda başa düşürlər ki, necə gezmək lazım küçədə. Və sonra Rəhməhullah buyurur ki, başqa bir rivayətdə deyir, şəhid əşşühədə e, xəmsə, şəhid beşdir. Yəni, beş nəfər şəhiddir, şəhidlərdən sayılır. Və biri, e, deməli, e, kimi öldürsələr, malus da, beyanəyiz də, namusus da qorusa özünü öldürsələr, vursalar onu. Sonra ikinci batan, e, hansı ki, dənizdə insan siyonda batıb, şəhidlərdəndir həmsinin ə, e, Allah yolunda döyüşən ə, e, şəhiddir, həmsinin ə, e, qadın, məsələn, hamilə vaxtı olan, doğan vaxtı ölsə, inşallah şəhiddir. Və bunlar ümumiyyətlə bu rivayətdə sonra buyurur, axırda və qala əgər insanlar bilsəydi azan, azanda, yəni faydalardan onun üçün azanda və birinci səhvdə dayanmağın faydalarını bilsəydilər insanlar, bilsəydilər, qaça-qaça gələrdilər azanı eşitməyə və birinci səhvdə dayanmağa. Və onu göstərir ki, ümumiyyətlə, namaza tez gəlməyin fəziləti. Əgər azanı eşitməyə gəlirsənsə, deməli, əlin yəni tez gəlsən, əlim, yəni azan baş, namaz başlamayıb. Rəhəməhullah burada zəhrin fəzilətini Çünki bu hədisi gətirib və ümumiyyətlə şəhidlər üç növdür və şəhid olmaq hasant deyil. İndi ərdən uşaqlar hansı ki danışıqlarını bilmirlər, nə danışırlar, qışqırırlar, şəhid, şəhid. Lakin bilmirlər, şəhid olar, bilirlər, şəhid olmaq hasantdır. Və şəhid olmaq çətindir. Ola bilər insan şəhid olsun, lakin e, çətin də hansı şəhiddən olmaq? Allah yolunda şəhid olmaq. O şəhid olmaq çətindir. Çünki insan ola bilər yaralanaq, niyyəti dəyişər. Ola bilər, məsələn, döyüşdə gələr güllələr yaşarsən, hələm ölməsən, can verərsən, onda fikrin dəyişər. Və mühasirəyə düşəndə olan fikir dəyişər. Başqa niyyətdə olarsan. Niyyətin dəyişər və ölərsən. Və ümumiyyətlə, Allahın adını yüksək tutub ölmək Allah yolunda hasat deyil. Ona nə lazımdır? Onu saxlayan nə olar? İman. İman, elm, Peyğəmbər sallallahu sünnəti ilə getmək, Allahın qəza və qədərini bilmək, razı olmaq və s. o belə. Ona görə sahabələr, sahabələr aslında fikir versən, heç bir cahil yox idi. Və sahabələr birinci öyrəndilər elmi, Sonra başladılar şəhid olmağa. Savadlı şəkildə. Və şəhidlər üç növdür. Var hansı ki, dünya və axirət şəhidi, var axirət şəhidləri sayılırlar və var dünya şəhidləri. Amma birinci növü hansı ki, şəhidlərin dünya və axirət şəhididir. Onlar hansı ki, Allah subhanətə alanın yolunda Allahın adını tutmaq üçün, yüksək tutmaq üçün Qaldırmazsan. Döyüşüblər və döyüş meydanında ölüblər. Döyüş meydanında. Bunlar deyirlər, dünya və axirət şəhidi. Amma axirət şəhidi bunlardır. Hansı ki, vatanı ölən. Bunlar dünya şəhidi saymırlar. Ona görə bunlar yuyurlar, kəfənləyirlər. Amma birinci şəhidləri yumurlar, kəfənləmirlər. Ne üçün? Fərq nədədir? Çünki onlar axirət şəhidi. Axirət, Allah şəhidlə inşallah. Axirətdə Allah subhanətlə şəhidlik dərəcəsini bir dərəcələn verib. Amma bu dünyada biz onları yozuruq və s. O döyüşçü də əgər Allah adın şəhid tutmaq üçün döyüşür, yaralanır. Ölməyib döyüş meydanında. Çıxıb qıraqda ölüb, o da yolacaq. O şəhiddir. Ola ki, meydanda ölən şəhiddən sayılmır. Ən yüksək O meydanda ölməkdir. Allah adını yüksətmək. Ondan sonra gəlir o birisi şəhidlər. Bunlar deyirlər axirət şəhidləri. Həmçinin dünya şəhidləri, hansı ki, axirətdə də şəhid sayılmış elər. Onlar hansı ki, məsələn, Allah yolunda döyüşüb, olan şey qənimətdən oğrayıb. Qənimətdən oğrayıb və sonra vurublar bunu. Laf döyüş meydanında olsa da. Bu şəhid deyil. Baxmayaraq, dünya şəhidləri deyirlər bunlara. Ahirətdə olar şəhid deyirlər. Aydındır. Yəni, tutaq ki, müsəlmanlar döyüşüblər, alıblar, məsələn, bir yeri qənimət düşüb. Yəni, orada olan varlıq, yəni mal, məsələn. Yığıblar, məsələn, biri bir şey gətirib, biri bir şey və döyüşün də qaydaları var, cihadın qaydaları var. Və yığılır, əmir başlayır bölməyə və bölür, deməli, 5 e, hissəyə üç səsin mini, miniyi olanlar götürür, miniklilər, bir səsin piyadalar və bir səsin də beş yeri bölünür axırıncı. Miskinlər, fəkirlər, ehtiyaclı olanlar axırıncı da xümus əhl-i beytə, Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem. Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem əhl-i beytə. Xümus odur. Yox, vermək lazımdır, yəni xümusdan. Olan haqqı var əhl-i beytin. Haqqıdır və qənimətdə oğramaq, yəni tutaq ki, qənimət gəlib, biri bir şey götürdü, gizlin, əmir bilməmiş. Və o birisi döyüşdə öldü. O şəhid deyil. Allah subhanət onu şəhid kimi qəbul eləmişdir. Ona deyirlər dünya şəhidi. Aydındır. Və sonra burada yenə Rəhiməhullah həmən rivayəti gətirir ki, əgər insanlar bilsəydilər, namaza tələsməkdə nə faydalar var, namaza tez gəlməkdə. Ona qəsə-qəsə gələrdilər. Həmsə insanlar bilsəydilər, işə nasib namazında nə faydalar var, nə fəzilətlər onun üçün diz üstə gələrdilər. Bu hamısı göstərir ki, ümumiyyətlə namaza gəlmək və tez gəlmək, <coughs> azanı qulasmaq və birinci təkvir etmək ayrıca fəziləti var. Və sonra rəhməhullah başqa məsələlərə toxunmaq olaraq qalsın gələn dərslərimizə. Allah bilir.